sind sehr, sehr woke im World Tron sich auch schwingen. tanzen, wenn das Licht die Tür öffnet, spüre das Flüstern der sanften Brise. Laut ruft sie durch die schwankenden Bäume. In der unendlichen Weite leuchten die Sterne. Herzen, wo der eine Flüsse fließen. Mach mir das Wunder, wo Horizonte aufeinandertreffen. Finde im Universum deinen Herzschlag.